Bon, beraz, itzordua seietan da, bai honan, glen uh, gune horretan. Eta beraz, uh, nahi da egin uh, zerbait elkartasunezko uh, egitate bat, ekintza bat egin. Bai. Eta, eta, bestalde, nahi da ere, nahi momentu, uh, borroka aipatzen baitugu, besterik ez baitugu kasik aipatzen egunez egun, eta hor nahi ginuke gu haurek, aterpetzen ditugunekin momentu goxo bat egin, eta nahi dugu eman aieri ere zerbaiten eskaintzeko posibilitatea, eta momentu goxo baten pas, eh, pasatzeko uh, posibilitatea. Usu, ibiltzen baitira, beldorturik, gordeturik, biara monaz, beti uh, eh, keskaturik, Hor, nahi genuk bizpailu horren ez denek elgarrekin, beste zerbait, bizi beste zerbait, eh, eta, eta noski, uh, elkartasuna el, erakargarria bilaka arazi. Elkartasuna, uh, biziki uh, funtsean uh, deneri egiten digu, eta beraz ikusgarri hori emaiten badugu, larun bat jendeari emeia emaiten badiegu, ba, gu bezala olako... Eh, bizi esperientzia sakon batzu bizitzeko behar bada hurbilduko zaizkigu eta eta mugimendua zabalduko da. Raipat dituzu, atermetzen dituzuen pertsona horiek, nor, nor dira, baionan kokatzen dira, nor dira? Baionan parte bat, ez parterik handiena, beste parte bat uh, iparalde guzian, badira, Eh, tokiko taldeak eta tokiko talde horiek eh, bere gain hartzen dituzte zenbait eh, zenbait etorkin eta eta albezain ongi uh, alde batetik aterpetzen dituzte, baina baita ere laguntzen dituzte biziaren beste momentu guziak uh, voilà, gaindi arazten, uh, aintzin arazten. Ze goretan dira gehienak, hor, oh, haien estatutua edo zertan dira, en fet? Alor, gehienak, eh, gehienak guk aterpetzen ditugun jendeetan, zinez denetarik bada. Bada, paperak nozpai lor lezaken jendea, bada ere, eh, jende frangok, gilago, nebozu guziak eh, bururaino eraman dituen jendeak, eta orain, uh, nebozu gure artean instalatzera saiatzen direnak, noizpait pentsatuz egoera legalizatko dutela. Eta beraz, uh, bide luze horretan eh, laguntzen ditugu, lehenik zenbait uh, Ma frantsesa ikasten lagunduz, gure eh, ingurua ezagutuz eta ezagutaraziz, baita ere uh, la, berbada formakuntza, berbada lantipi batzu, berbada emengo elkarteetan militatuz, kirola egin, azera nahi baita emengo bizian txartu, lehen urratx gisa, gero uh, hemen instalatzeko osoki. Piknike bat izango da, nori idekia da? deneri irekia, ekarriko dut enei eta beste ere bai. <laughs> Beraz, horra, eh, uh, eh, uh, nahi bozu araua da denek ekardezagun zerbaizka, baina uh, deusik gabe dinen direnak ere ongi etorriak dira. Eta musika ere izanen da animazioak, eh? beraz norbaitek nahi badu bere musika tresna ekarri ongi etorriak da. Zinez, elkartasun giro bat txortzeko eta berdin ere argi ezartzeko eta ikusgarri ere berdin hori ere importantea da. Bai hori da, gure helburu nausia da uh, uh, gure iparaleko migranteak ezagutaraztea eh, ikusgai izan daitezen eta lehen errandugun bezala, beraz uh, aurre iritziak uh, hautsi eta harremanak, uh, sakondu, hasi edo chaque